dia, el día del Palau Yengüe Martínez. Aula Acollida va realitzar realizar al de company i companyes d'escola. Un recull de paraules úniques de les llengües origen que parlem a casa. Hem representat a, foto, a fotografia. Vam ser molt divertit i vam quedar quedar molt boniques. o teniu a l'entrada de l'exposició.